บุ๊กทูห้าสิบสี่เปเดสต์อีเจติรีซื้อของ คูปอวินาดิฉันต้องการซื้อของขวัญยาเจลิมคูปิติปอคลอนแต่เอาที่ไม่แพงมาก ali ništa previše skupo. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ Imate li možda tašnu? คุณอยากได้สีอะไร Koju boju želite? สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว Crna, smeđa ili bela. ใบใหญ่หรือใบเล็ก veliku ili malu ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ mogu li videti ovu ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ je li od kože หรือว่าทำจากพลาสติก ili je od veštačkog materijala ทำจากหนังแน่นอนค่ะ Naravno, อด kože. ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะต To je naročito dobar kvalitet. และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆ นะคะ A า a š n a je zaista povoljna. ดิฉันชอบค่ะ อวามิเซดอปดาดิฉันเอาค่ะอวูจูอูเซติดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการมอกุลีเอเวนทูอัลโนซาเมนิติได้แน่นอนค่ะพอดรซูเมวาเซเราจะห่อของขวัญให้คุณ Zapakovat ćemo je kao poklon. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ Tamo preko je blagajna.